Dice que soy agresivo, deportivo, son agresivos, yo doy en el colectivo, son los míos, somos bandidos. van en el deportivo, yo le dije que por esto vivo, oh. Mando faca siempre sueno bien, siempre perda todo lo que digo, ando con el neo que es mi nigo, ando con el neo que es familia, estamos locos como en Sicilia, parece Italia, como la Biblia, somos niños, hijos de Jesucristo, de abajo es que venimos, modo diablo se lo contamos, lo ven todos, hasta tus vecinos, le escuchan. Yeah, yeah. No puedes negar que la mierda que más que hicimos por estos traje es mucha. Ey, eso, mucha mierda. Ey, yo, ey, yo. Si tu puta me lo mueva pa' bailar. Ey, yo. Modo diablo te lo hace vulgar. Ey, yo. Tony Tequi con el Tommy Star, Ey, yo, ey, yo, ey, yo. Tony Tequi rapea, puta pistea. Si quieres hacerlo, no se menea. Cuando te lo hace, baby, la golpea. Oh, ey, yo, ey, ey, yo full ya, nigga, I'm an understar, hey, rock, star Tengo verlo, baby, en el piso, mm. cuando yo llego tengo el flow, baby, me deslizo hey, yo, hey, yo, cuando te robo tranqui, baby, en el piso, baby, camine, dame, dame tengo flow negro, tengo que, tengo mucho negro para decir, uh. estoy tranquilo y no quiero sufrir, baby, dame un poco de weed, estoy con el Tommy, Tommy Halfrey, <laughs> hey, puta mala Damos permisil, si con el 2000 tú vamos, frágil como un alfil Remando sacando alfil, te pego bruto como un misil Pa' que lo mueva, pero no espera Te juro que final que me supera Traigo la escuela, pa' que te duela La chota, la pasito, pasito Oh, pa' que lo mueva, claro Wey, no molesta el separo Ey, hijo de puta, traigo el flow Jodido, más fenomenal caro Que te puedes demostrar En tu cara, empiezo a acabar Hijo de puta, no pueden entrar Traigo al flaco, la siento jefe. Ando con Neo, ando con Senfe. No sé cómo te sentivo, yo me siento jefe. Tengo flores en Argentina y en DF. Rapeando muy tranquilo. Desde de mi estilo. Baby no le sale así. Su cara no vio Madrid. Su cara no me vio a mí. Sabe que lo hago por mí. Ando loco, no puedo dejarlo por Que sé de que hoy estoy medio loco derrapado Ey, ya que ando cruzado ah. será que ese prensado Ey, Tony, Tony, Tony Asado, asado me pego el prensado Tony rapea asado Todo queda asado Baby tu culo golpeado Baby tu culo golpeado Baby tu culo golpeado al pony, pero nosotros lo bajamos. todo mole. dice que rompeo como en combi, me la combi. flow del 2000. 2000, ah. nueva era. Tu puta no supera. Te lo ando a guardar, hay solo birra en la heladera.